Chu plantoi estas intelligentai. Plantoi ja ne havas cerbon. Malgrau tio, ili povas taxi riscoin, disvolvi strategioin, cae celite defendisin. Set chu tio suficias por difini plantoin kiel intelligentai. Du esploristoi nun occupigis pritiu demando cun mirinda resulto. Sage condutas ne nur homoi, sed ancau multai bestoi. Tiel delfenoi povas abstracte pensi, corvoi povas utiligi laboriloin, cae sepioi capablas ec nombri. Sed kiu pri plantoi? Ciel prilumigoi montras, Quelcae plantoi reagas, malgrau sia limigita movigia radiuso, pristimuloi el sia medio. La solidago, exemple, povas percepti pluain samspecianoin en sia proximezzo, cae defendisin contrau predantoi. Ciutio iam estas signo por la intelligentezzo de la planto. La demando estas pli malfacile respondebla, ol supposite je unua vido. Existas pli ol septec publicigitai difinoi por intelligentezzo, cae ene de certa scienza faco ne regas unu animezzo pritio, cio estas intelligentezzo, dilas ecologisto de la Cornell Universitato. Multae difinoi de intelligentezzo ce bestoi vidas ciel antau condicion la existon de centra nervosistemo en ciu informoi estas prusendatae ciel electrae signaloi. Quelcae biologoi supposas che ce plantoi tiun funccion plenumas ties angia sistemo cae chemiae signaloi. Lautio, Ancau plantoi posedas spezon de shalta centro, kiu prilaboras la informoin kai ordonas reagoin. Pruviloi por tiui teorioi gis nun ne existas. Ne existas bonai pruvoi por similezzo cun nerva sistemo, quancam ni sendube vidas electraen signaloin en plantoi diras la ecologisto. Sed la demando estas, kiel gravai estas tiui signaloi por la capablo de planto prilabori mediain stimuloin. Laulia di fino, de intelligentezzo, plantoi devus reagi pri mediae stimuloi cae per tio capabli celite solvi problemoin, por esti consideratai kiel intelligentai. Ciu tio trafas. Tio nun du collegoe prilumigis la exemplo de la solidago. Solidago altissima. Por tio, la du esploristoi reanalisis pli frua in pri la solidago, cae giae reagoe ie infecto per damagiantoi. El tio vidigas che la planto malabsorbas chemian substanzon, se giai folioi estas voratai de larvoi de foliae scaraboi. Tiu substanzo signalas alla insecto che la planto estas damagita cae estas malbona fonto de nutrajo. Tiui en la aero svebantai chemiajoi, la tiel nomatai fugemai organicae ligajoi, estas perceptatae de la naibarae solidago plantoi, cae instigas ilin producti defendain substanzoin contra la larvoi de la scarabo. Tia maniere, la solidagoi fortimigas la insectoin, cae minimumigas la damagion causitan de predantoi. En experimentoi la esploristoi crome montris, che la solidago sequas ancora o plua in defenda in strategioin. Se ili estas vorata i scarabo, tiam ili crescas pli rapide. Tamen nur se ili estas circauata i de plua i solidagoi. Sensam specianoi en la naibarezzo, la crescada rapidezzo restas sen changea. La solitago tamen tiam produktas pli da chemiae defendae substanzoi. Ciu pluae solidagoi crescas en la naibarezzo, tion la plantoi ecconas per la lumo de la rugia gamo, ciu estas reflectata de la folioe de siae naibarae plantoi. Scribas ambau biologoi tio correspondus al nia difino de intelligentezzo. Resumas esploristo. Depende de tio ciuin informoen la solidago ricevas el la medio, la planto modifas sia normalan conduton. Ili povas utiligi indicoen el la medio por prognosi estontan situacion, cae tiam agi lautio la esploristo constatas che la cerbo de la solidago estas la tuta planto, sen che necessas centra cun ordigado. Anstatau electrae signaloi en la tuta organismo, funccias chemia transcendado de signaloi. Studagioi de aliai esploristoi estis iam montrintai, che ciu planta celo perceptas largian lum spectron per quiu gi povas ecconi tre specifain fugemain ligajoin de naibarae plantoi. Ili povas tre precise percepti sian circauajon, cae launias cio tion capablas ciu unuopa celo, diras la biologo. La celoi ja estas specialigintae, tamen ili ciui perceptas la samain aferoin cae comunicas per chemiae signaloi por iniziati comunan reagon, ridate al crescado au metabolo.